talde bat ikaragarria, eta hola gainean lehindik. Horako soinu berezi bat, ez dena kopiatia izan, eran ezake, eta oskurri taldea gertzen zela ikan ta gainetan, beti gertatzen zen eh, zerbait. Musikari bi kainak, bozak, natxoren boza ere, alde batetik, eta natxok alimaleko lana ere mandu eta beti ere maiten du ikerlari gisa. Eta kantu xar horien bilduma bat bezala egin duena, autoreak ere ikertu dituenak. Egin dituzte zer nahi kantali eta diska, erri zerri jendeak bilduz, eman ezan iparregeren kantuak edo kantu zaharrak bilduz, eta jendeak kanta aziz. Hor, eh, eieri zor ditugu, biztanda aita semeak edo orako gauza batzu, e, bestena zahantziak izain zirela seur ere, bizkaiko kantiak ere eta bizkaitarrez eman kantiak. Ara, hori hori guzia da oskoji. Utsunea biztanda zenta ez dugu gehiago okasioneek izain benen ikusteko, baina eh, e, usten okuten ondarea ikaragarria da. Beraz, eh, guri doakigu, orai eh, haien utzia berriz uh, gondutan hartzia. Eta eginen duten uh, despeidan, hori deitu dute, hauseda despedidia, eta emanen dituzte, beraz, hiriburu uh, iriburu horietan, eh, Eh, Bilbon, Iruñan, Donostian, eh, Getxon ere, Maulen, Gero, ez dakit bai zertan diren, ea zerbait lortu zuzen egitea, baina uh, biztan da eskola den itzulienen dutela, eta agian jendea bilduko da horien uh, batez gozatzeko oskorri eta ere mileske handi bat erreiteko talde hori. Pena da, bena da gelitzen direla, bena bon, uh, ere bere, bere ditu, eta, eta talontzi behar da, benan berriz diot, uh, eh, pena garri dezala egitzen zait. den, uh, uh, utzi dutena ikusita, entzuneta eta, eta aztertuta, nik lan garrantzitsu utzi dutela, eta, eta hori da, hori da, azken finean, ba, balio duna, eta garantzia duena. Nik nire esko zuten zakuko, benar zeunit, uh, Nacho de Felipe, uh, bere alde butik, uh, eta eta antolasak ere bai agian eta hori goiz beraz eh bukaera bada beran azken finean